i zapytałam mojego nauczyciela od muzyki, uh, którą ragę Śla Prabhupada śpiewał tutaj. And he gave the name of the raga, which I cannot remember. It is in my notes. I on dał im e, nazwę tej ragi. Nie pamiętam tej chwili, to mam w notesie. And he said that when a prayer is sung in this particular raga, on powiedział, że kiedy modlitwa jest śpiewana w tej szczególnej radze, it means that it, it is very Very deep prayer. I to oznacza, że jest to bardzo, bardzo głęboka modlitwa. So just like today we were studying about Prabhupada, little bit in cooking. Tak jak dzisiaj uh, mówiliśmy o Ślaprapadzie, troszeczkę, troszeczkę o gotowaniu. So here we see again that Srila Prabhupada was even knowledgeable in the classical music that the six Goswamis sang. i mm, możemy wiedzieć, że Ślabrapad był bardzo dobrym znawcą klasycznej muzyki Vaishnava e, mm, od sześciu Goswami. And after Srila Prabhupada uh, told me that Hari Hari Bipale was his favorite prayer, I heard him sing it again personally three more times. I od kiedy uh, e, Ślabrapa powiedział mi, że um, It was his personal favorite budgeon. A, więc y, od kiedy powiedział mi, że jest to jego ulubiony a, bajan, ta pieśń, słyszałem go później jeszcze trzy razy, jak śpiewał. Or at least when I asked this question, what is your favorite, he said it was Hari Hari Bifale. Kiedy właśnie pytałam, jaki jest twój ulubiony bajan, Śla Prabhupada, on powiedział Hari Hari Bifale. So Srila Prabhupada would get so deeply into this prayer when he sang it. On e, ślabrałpa zagłębiał się bardzo głęboko w tą modlitwę, kiedy e, śpiewał ją. That it is documented that when he sang it in Bombay, jest udokumentowane, że kiedy śpiewał to w Bombaju, there was a photographer present. Był tam fotograf. And he took photographs of Srila Prabhupada while he was deeply involved in singing this prayer. I ten fotograf zrobił zdjęcie Śla Prabhupadzie, kiedy on był głęboko pogrążony właśnie w tej modlitwie. And I have a series of those photographs that I keep with me, not with me, but I have many of those, about six of those photographs. I ja mam e, około sześciu a, fotografii właśnie z tego czasu. And it so happens that this photograph here was taken in the room in Bombay during this recording. Okay, yeah. This is on page number two. Na stronie drugiej jest fotografia Ślabrapada i właśnie pochodzi z tego okresu, kiedy Ślabrapad śpiewał tą melodię w Bombaju. And this is my hand holding the microphone. I tu jest moja ręka trzymająca mikrofon. And there are other photos where you can see my arm and even my mug, my face. <laughs> jest wiele innych zdjęć, na których możecie widzieć moją rękę trzymającą. twarz. But on the close-up photos of Srila Prabhupada with just his face, ale na zbliżeniu do twarzy Śla Prabhupada. You would be amazed to see that Srila Prabhupada's face actually, in my eyes, changes shape. He goes so deeply into this that we hear of Lord Chaitanya's body changing. Hmm. Więc a, kiedy a, tak przyjrzymy się twarzy Śla Prabhupada, to w rzeczywistości, gdy porównamy z innymi e, zdjęciami, możemy zauważyć, że jego twarz zmieniła się pod wpływem tej głębokiej modlitwy. Podobnie jak, twarz, e, jak ciało Pana Chaitani zmieniało się, gdy wpadał w ekstazę. Podobnie tutaj możemy zauważyć to, że twarz Prabhupada zmieniła się. And actually his face is very, um, I, there's no words to describe, but I wish I could show you these photographs, but the, the fact is, Prabhupada's face is um, almost elongated. It's it's amazing how deeply he got into this prayer, and and um, for all of you that want to try listen to Prabhupada recording this, it's it's a very amazing. You'll see why we can't sing it in a group. So like Prabhupada, but we can try. tutaj można zauważyć, że jego twarz jakby wydłużyła się, zmieniła i mm, odczucia są takie, że on bardzo głęboko wszedł, zagłębił się właśnie w tą modlitwę. My w grupie nie jesteśmy w stanie śpiewać w taki, taki sam sposób jak ślapropad, możemy jedynie próbować. I was with a group um, once uh, of God Brothers, and we sang this prayer every morning for three months together. W jednej z grup moich braci i Śpiewaliśmy przez trzy miesiące tę modlitwę codziennie rano. Trying to enter into the mood of this prayer and Prabhupada's melody. Próbując wejść w ten głęboki nastrój melodii Śla Prabhupada. And that was a very nice experience. I, to było naprawdę wspaniałe doświadczenie. Hare Krishna. Hare Krishna. You apologize that I can't sing it so well. Przepraszam, że nie mogę śpiewać tak wspaniale. I need one more. You're a tough act to follow there. Yeah, I was, she was a tough act. <laughs> you did pretty good. She's good. All right. Uh, well, then I'll sing this one. You don't want to sing it. I want to sing it. Prajapade Mana. I was a terrible singer. <laughs> It's true. I remember sometimes you used to laugh because I, I couldn't sing. That's awful. I protest. yeah. Okay. Lukash is a good singer. Yeah. Someone okay. else has to be. No, he was recording me. I was just sitting. That was at about 3 a.m. in the morning. No, but really, it's a good. Uh, I mean, aside from that. Uh, Mana. Uh, <laughs> uh, Many people think that's a man singing. Because I was very tired and my voice was very low. Maybe that's why I like it because yeah, that's um, it. You're supposed to hear women sing. Right. <laughs> Okay. This Vishnu John used to sing this very nice. Suda Bhakata Charana. Mm, he sang everything nicely. I traveled with him for some time. Mm. On the Ganga, we were on a boat together. Oh, Page 53. Uh, uh, Which one is like, do you think back, it was the most precious uh, times that you were? Impossible to make one more important than the other? E, więc e, który, ty masz tak wiele okresów, w których byłaś ze ślabraopadem w Nowym Jorku, w San Francisco, w Londynie, które uważasz za taki a, najzniszczejszy, najważniejszy. Tell us sometime in Prabhupada chastised you. Powiedz jak ślaprapa czasami karcił cię. There are many times. Wiele razy. Mercy. Łaska. And when you receive Srila Prabhupada's chastisement, kiedy otrzymujemy takie karcenie Śla Prabhupada, there are so many emotions that come up. Wtedy naprawdę jest bardzo wiele emocji, które się pojawiają. Usually Srila Prabhupada waits for you to understand the purport of the chastisement. A Śla Prabhupada zwykł czekać, aż zrozumiesz znaczenie jego karcenia. So Srila Prabhupada was very strict with me on cleaning. Więc Śla Prabhupada był bardzo... Uh, taki ścisły odnośnie mojej czystości. On what? Cleaning. Cleaning. Mm. In the cleaning department. <laughs> Departament czystości. So there was one time in Vrindavan in the year uh, 1974. We Vrindavan w 74. And practically speaking, Satsvarupa Maharaj and myself were getting chastised by Prabhupada very frequently. I, i ja i Satsvarupa Maharaj otrzymywaliśmy bardzo częste karcenie ze strony Ślapropada. So on this particular instance, it was over the cleaning of his, of his room. A w tym szczególnym przypadku chodziło o czy, um, czyszczenie jego pokoju. So I took very seriously this responsibility of cleaning and maintaining Prabhupada's rooms. Więc ja podjęłam bardzo poważnie to zadanie e, utrzymywania w czystości pokoju śla Prabhupada. And I had done it many times in many places around the world. I robiłam to wiele razy w wielu miejscach na całym świecie. But in Vrindavan this was a special challenge. Ale we Vrindavan było to specjalne wyzwanie. <clears throat> At at, this time we were living in a construction site. Dlatego, że E, w owym czasie mieszkaliśmy w budynku, który był konstruowany. That means that there were piles of dirt everywhere. E, więc e, kurz unosił się wszędzie. And nearly 100 or 200 workers engaged in the building of the Krishna Balaram temple. I około 200 robotników było zaangażowanych w konstruowanie świątyni Krishna Balaram. And in Vrindavan there are four main seasons. I we Vrindavan są cztery główne pory roku. Pory roku. And two minor seasons. I dwie takie po, pośrednie. Added to regular are the monsoon and the windy season. Um, to jest pora monsunowa i winter? Windy. Wind. A, pora, pora wiatrów i pora deszczu. And this is called in India the loo. The name is the Lu. Ah, indosko, indosko nazywa się to Lu. Lu. And when this wind blows up in Brindavan, kiedy ten wiatr wiał w Brindavan, because Brindavan is very sandy, um, sand, a, dlatego, że Brindavan jest bardzo piaszczyste, shimmering white sands of Brindavan, taki ah, a, biały piasek we Brindavan, sometimes the air will become so dark you cannot see in front of you for 10 feet. czasami a, powietrze było tak ciemne, że nie można było widzieć dalej jak na a, jakieś 10 stóp, to jest 3 metry. And when the wind is over, naturally all that dust falls somewhere. I a kiedy wiatr odchodził, ten kurz opadał gdziekolwiek. All that sand and dust, it must drop. I, I cały ten kurz, cały ten piasek musiał gdzieś osiąść. So during a storm, sometimes an inch of sand can come in your house. Czasami w czasie sztormu nawet e, 3 cm takiego piasku mogło się nad, Because many residences in Vrindavan only have shutters, they don't actually have windows. A w rzeczywistości a we Vrindavan ludzie nie mają a, okien, tak my mają tylko takie ra, e, wooden shutters. Okienice. They're not glass. Nie ma, nie ma szyb. This is true of the old buildings. To jest w starych budynkach. At any rate, Srila Prabhupada's uh, house was under construction at this time. I <clears throat> budynek Śla Prabhupada był wtedy w konstrukcji. So I had an elaborate system for cleaning his floors. I ja miałem taki y, szczególny system a, do czyszczenia. Nearly a, a five a five part system. miałam pięć, y, pięć części systemu. Now that included first sweeping, Najpierw zamiatanie, then wiping the floor, a potem zmywanie podłogi, then dusting, y, kurze, dusting, taking the dust off the furniture, a wtedy y, wycieranie kurzu then once again sweeping, i znowu zamiatanie then once again washing the floor. i znowu mycie podłogi. So when one morning Srila Prabhupada came back from his morning walk. E, pewnego dnia Śla Prabhupada wrócił ze swojego porannego spaceru. And he walked over to his desk. I podszedł do biurka. And he sat down behind his desk. Usiadł za biurkiem. And he rang his bell. I zadzwonił dzwoneczkiem. And I, I was standing just outside watching him come in to do all this. I immediately walked into the room. I ja stałam y, nieopodal, patrząc na niego. Kiedy tylko zadzwonił, byłam gotowa, by wejść. And he said, cleaning my room? I on powiedział, kto czyścił mój pokój? I said, I am doing that, Srila Prabhupada. Prabhupada to ja. And he said, I have taught you how to do this properly, why can't you do it? Uczyłem cię, w jaki sposób robisz to w poprawny sposób, dlaczego tego nie robisz? Powiedziałem dlatego, że jestem głupcem, So, on his desk was a very small staple gun. This means for stapling papers. Aha, to jest, był spinacz na... Strzywacz. Strzywacz był na, na stole Srila And this small staple gun, it was in a little clear plastic case. i on stał w takim małym plastikowym pudełeczku. And Srila Prabhupada opened the plastic case. Srila Prabhupada otworzył to pudełeczko. Then he took this tiny staple gun and he pulled it apart. I mm, wyjął właśnie ten strzywacz. So it was laying flat on his desk. I e, położył na biurku. Then he took this little finger. Wziął ten mały palec. And he ran it over just half an inch space on his staple gun i delikatnie musnął zszywać. And he held up his finger and he said dust. Podniósł swój palec i powiedział kurz. Now this room had been cleaned in this five-part system. Ten, ten pokój był sprzątany w pięcioczęściowym systemie. If there was any dust in the room, this was the only place it could be. <laughs> to było jedyne miejsce, gdzie ten kurz mógł pozostać. I did not open his plastic staple gun. Nigdy nie otwierałam jego plastikowego pudełeczka. And lifted apart. I nie wyjmowałam strzywacza. And dust the inside of it. I nie a nie otwierałam tego strzywacza i nie czyściłam w środku tego strzywacza. So I was so stunned that I almost could not speak. I, ja byłam tak zaszokowana, że nie mogłam mówić. This is an example of Srila Prabhupada chastising um, without loud speech or heavy words. W ten sposób Śla Prabhupada karcił bez ciężkich, głośnych słów. But then again, it was on the maintenance principle, and he simply wanted to remind me of this black art, of, of this inability to do things properly. A, I w ten sposób chciał e, cały czas przypominać mi o tym, że jednak nie jestem wciąż w stanie robić rzeczy we właściwy sposób. And to show how he treated me as opposed to some of his other servants, I can tell another story. I aby pokazać w jaki sposób traktował mnie w porównaniu z innymi e, baktami, powiem jeszcze jedną historię. It was exactly the same period of time in 1974. Dokładnie w tym samym czasie, w 1974. And as Srila Prabhupada's cook, all of us knew that we were to clean his steamed tiered cooker till it shone like gold. E, więc e, jak Ślapropat gotował, to E, każdy mm, myślał o... It's a steamed tiered cooker. Tak był e, ten... E, Cooking pot. Tiffin like. Przyrząd do gotowania, ten piętrowy. Like a tiffin. Yeah. Like a tiffin. But it was not stainless steel. Ale to nie było, to nie była stal. It was made with bell metal. To był e, metal dzwonowy. It looks like very shiny brass. E, tak jak e, taki mm, dobrze świecący mosiądz. And as you know, in India, we often cook on a coal fire or a wood fire. I zwykle w Indiach gotujemy na węglu lub na drewnie. So the bottom of the pots often become very black. I więc y, spód tego garnka stał się bardzo czarny. And in this regard, he said that never does a Vaishnav allow any black spots to stay on the bottom of a pot. E, więc ślad Prabhupada mówił, że Wajsznawa nie, po, nie powinien pozwolić, aby a, spód garnka pozostawał czarny. He said only uh, Muslims or fourth class people, they will allow black on the bottom of their pants. E, tylko czwartej klasy e, ludzie, muzułmanie, a, oni mm, pozwalają, by spód mm, garnka pozostawał czarny. So every cook knew to keep the bottom of that pan just like gold. Więc E, każdy kucharz musiał utrzymywać spód tego garnka e, tak świecący jak złoto. So in one day I could not cook. E, pewnego dnia nie mogłam gotować. And one of my god sisters, she wanted to cook very much. I jedna z moich sióstr chciała gotować. So naturally I said, please do the service. Oczywiście powiedziałam, proszę zrób tą służbę. And actually this was a, for a period of a few days. I to był okres kilku dni. I byłam wtedy bardzo zajęta robieniem pandalu, programu otwartego z wielbicielami, którzy mm, mieszkali trochę dalej od Rino. So I was away from that service maybe three days. I byłam od, odciągnięta od tej służby jakieś trzy dni. And when I came back to my service, um, Srila Prabhupada uh, saw this same thing that I saw. I kiedy wróciłam do służby, Ślapraupad widział tą samą rzecz, którą ja ujrzałam. The lady who had been cooking, she had never cleaned the bottom of the pot. Ta baktinka, która gotowała, nigdy nie czyściła spodu tego garnka. And furthermore, she had taken this pot with black all over the bottom of it. I zawsze używała tego garnka z czarnym spodem. And she took off the cushions, the bolster pillow, the outside casing from Prabhupada's Vyasasana in his room. She took the cover off of it. I ona like a cover używa, the yeah. cover for a pillow. I ona używała e, tej poszwy, której, którą okrywa e, poduszka ślaprapada na Vyasasanie. And uh, these pillows were saffron cotton cloth. I to był e, szafranowa bawełna. And she put both the cooker with the black all over the bottom. I ona e, kładła ten e, garnek z czarnym spodem. And Srila Prabhupada's clothes. I ubrania Srila Prabhupada. She stuffed it inside the cushion cover. I ona włożyła to do e, this do, do, właśnie do tej, do, do, tej, do tej czarnej poszwy. Now, with me, he got after me for this much dust on his staple gun. <laughs> Więc jeżeli chodzi o mnie, ślapraupad y, znalazł ten kawałek kurzu w środku zszywacza. And with her he didn't say a word. A jeżeli chodzi o nią, nie powiedział nic. Czas... And he saw clearly. I a on, cho chociaż zauważył właśnie ten e, czarny garnek z, ze swoimi rzeczami e, z, w poszwie na Vyasasana. So with me, Srila Prabhupada usually did not have to raise his voice. Aha, w obcowaniu ze mną Srila Prabhupada zwykł nie podnosić głosu. He would look at me. On po prostu spoglądał na mnie. And he could make me miserable like the whole weight of the earth is on my shoulders. A, I on e, sprawiał, że cierpiałam Like a tremendous weight on your shoulders. Almost. This sometimes the guru is is named heavy. There's in connection with the guru we hear the word heavy. Czasami w w związku z guru czujemy, że on jest bardzo taki ciężki dla nas. And the weight of uh, the guru upon your shoulders is sometimes beyond beyond heaviness. It, it is more than very oppressive. No I czasami a, ta mm, ciężkość jest y, dużo większa niż można znieść. Because the guru only chastises for one reason. Dlatego, że guru on karci tylko dla jednego powodu. On behalf of Krishna to train you. A, z ramienia Kryszny, aby trenować cię. There is no material anger in the chastisement of the guru. W rzeczywistości w karceniu e, mistrza duchowego nie ma materialnego gniewu. It is only for you to learn. Chodzi o to, abyś się nauczył. So sometimes Srila Prabhupada might have raised his voice. E, czasami Srila Prabhupada podnosił głos. But um, most often with me it was um, with a glance or with a few words. Ale jeżeli karcił mnie, to było to spojrzeniem albo kilkoma słowami. Another time Srila Prabhupada put me in a spot, was in England, A over something. He chastised me. What year? This was 69 at John Lennon's. E, to było właśnie tej posiadłości Johna Lennona, Lennona w 69 e, w Londynie. Ślad Prabhupada e, karcił mnie odnośnie jakiegoś garnka. So just before we met at 5 o'clock today, I was interviewing Trivikram Maharaj about this time. E, e, mhm. I uh, Właśnie e, dzisiaj przed naszym spotkaniem rozmawiałam o tym z Trivikram Maharajem. And one, he told me one pastime of where he brought Srila Prabhupada's slippers into his bedroom. I mm, Maharaja powiedział, w jaki sposób przyniósł Aha, kapcie, kapcie, e, kapcie do pokoju Śla Prabhupada. And Srila Prabhupada did not want them in his room. He was chastising that this is Krishna's temple room. Why have you brought these slippers in? in front of the deity. I, i Śla Prabhupada skarcił Maharaja. Dlaczego przyniosłeś te buty? To jest e, pokój świątyny, to jest pokój Kryszny. Ja nie chcę, żeby to były moje buty. Kapcie. So this was gentle compared to what happened to me. I to było a takie po dżentelmeńsku w porównaniu z tym, co stało się ze mną. My pastime has to do with Srila Prabhupada's socks. <laughs> ja no, mam rozrywkę w powiązaniu z, ze skarpetkami Srila So it was Srila Prabhupada's habit to come in from his uh, morning walk in the morning and sit down at his desk. E, więc Śla Prabhupada zwykł wracać ze swojego spaceru porannego, siadać za biurkiem and take off his socks i zdejmować swoje skarpetki. And he would put his socks next to his desk. I e, kładł the socks, put them next to his desk. I kładł zaraz obok swojego biurka swoje By his cushion. By the cushion where he was sitting. Obok miasosanu. So one morning uh, I took those socks away from this spot on the floor. I e, tego poranka właśnie zabrałam te skarpetki leżąca obok So when Srila Prabhupada came in his room the next day to take a walk, kiedy Śla, Prabhupada przyszedł następnego dnia po e, spacerze do swojego... He rang the bell. On zadzwonił dzwoneczkiem. And uh, he asked me, Jamuna, where are my socks? I zapytał, Jamuna, gdzie są moje skarpetki? And I don't know why, but I said, i don't know Srila Prabhupada. Nie wiem dlaczego, ale powiedziałam, nie wiem Srila Prabhupada. And he said, you don't know why? I... Or I said, you don't know where they are? I Srila Prabhupada powiedział, na pewno nie wiesz, gdzie one są? I said, no Srila Prabhupada. Ja powiedziałam, nie wiem Srila Prabhupada. So at this point, I was starting to feel the color changed in my face. <laughs> Wtedy poczułam, że moja twarz zmienia kolor. So he pressed on further. I więc ślabrapad naciskał. While looking straight at my face. Patrząc prosto w moją twarz. He said, I put my socks right here on the floor. I ja położyłem moje skarpetki właśnie tutaj na podłodze. And he said, so where are those socks? Gdzie są te skarpetki? I don't know Srila Prabhupada. so at this point, I am starting to feel very ill. A w tym momencie nagle poczułam się bardzo choro. And my color has gone from red to green. I moje kolory twarzy zmieniały się od czerwonego And I think I'm going to die. I myślałam, że umieram. And he said, we should find these socks. If you have not taken the socks, we will find out who took them. Jeżeli nie ty wzięłaś te skarpetki, to musimy znaleźć tego, kto zabrał te skarpetki. Call Malati. Zawołaj Malati. So I knew at this point that Malati would not be able to find the socks. Oczywiście wiedziałam, że Malaty nie będzie w stanie znaleźć skarpetek. Neither would Purushottam be able to find the socks. Nawet Purushottam nie będzie w stanie znaleźć tych skarpetek. Nor, nor Trivikram Maharaj. Nawet Trivikram Maharaj. <laughs> nor Ishanda. Nawet Ishanda. Nor anybody in our party. I nikt z naszego towarzystwa. So I finally had to say, maybe I can find them. <laughs> Więc ostatecznie powiedział Śla Prabhupada, być może ja mogę je znaleźć. He said, do it now. Powiedział, zrób to natychmiast. So I left the room. Opuściłam pokój and I went down to Trivakram, uh, to uh, Purushottama uh, Prabhu's room. Poszłam do Purushottama Prabhu pokoju. And I said I lied to Srila Prabhupada. Powiedziałam, skłamałam Srila I don't know why, but I told him lie. Nie wiem dlaczego, ale skłamałam. And he made me admit my lie. I on e, pokazał mi moje kłamstwo. What should I do? I co powinnam zrobić? I remember this very clearly. Pamiętam to bardzo dokładnie. He said you should fast for two days. Musisz pościć przez dwa dni. And I said, if I fast for 10 days, it won't be enough. Ja powiedziałam, jeśli będę pościć przez 10 dni, to nie He będzie said, wystarczające. Where are the socks? Gdzie są te skarpetki? So I said, I gave them to Malati to wash. Dałam je Malati. And I don't know where Malati is. I nie wiem, gdzie jest Malati. So together we had to run all over this building to try to find this pair of socks. Więc e, oboje z Puruszotamem przeszukaliśmy każdy zakątek tego budynku, aby znaleźć te skarpetki. Fortunately, Malati had washed the socks. na szczęście Malati uprała te skarpetki. So I brought the socks back to Srila Prabhupada's room. Więc przyniosłam z powrotem te skarpetki do Srila Prabhupada. And he walked in the room with the socks. I weszłam do I came into the room with the socks. Do, do pokoju ze skarpetkami. So I said, Srila Prabhupada, I found the socks. Powiedziałem Śla Prabhupada, znalazłam skarpetki. Very good. <laughs> Bardzo dobrze. Now we can go for a walk. Teraz możemy pójść na spacer. And he put on the socks. Założył skarpetki. And we walked down the stairs. A wszedł na schody. And he put on his black Wellington boots. Włożył swoje czarne buty. And I put him, his black coat over his shoulders. A założyłam mu płaszcz. And he put on his black Cossack hat. I black? Black, it was black, like a Russian hat A, with i ear flaps. za, taką czarną czapkę uszatkę And then his black and white woolen mittens, i swoje czarne, czarne wełniane mittens to rękawiczki. keep the hands warm. I e, czarne rękawiczki. And then we went for a walk. I ubrane ubranie na czarno poszliśmy na spacer. So this is another way how Srila Prabhupada was chastising, but it just making me feel so miserable. Więc Śla Prabhupada w ten sposób karcił mnie, że w bardzo prosty sposób sprawiał, że e, cierpiałam. Hmm. Can you tell a chastisement story? <laughs> I've already told them all today, but uh, for your benefit, I guess I could tell one. Yes, I'd like to. Misery likes company. Yes. uh, <clears throat> oh, I know it's slight chastisement in a Baker Street. Pamiętam takie specjalne karcenie na Baker Street. He, uh, we were there, and then we were going on a morning walk, like you were walking. E, więc e, byliśmy tam na szczęście, na, później poszliśmy na poranny spacer. So we came out of the hall, he was in a, like an apartment house, right? And he came down to the elevator. E, więc wyszliśmy uh, na dół, zeszliśmy na dół z budynku. And as we started walking from Prabhupada's room to the elevator, I realized I left my bead bag in Prabhu's room. I, I kiedy wyszliśmy z pokoju i potem zeszliśmy na dół, wychodząc z budynku, zrealizowałem, że zapomniałem swojego czapasu z pokoju Śla Prabhupada. So I said, give me the key real quick, I want to get my bag. I tak zaszeptałem, poruszo tam, daj mi szybko klucz, ja podskoczę, aby zabrać mój jumpas. So I quickly went back, opened the apartment, got my bead bag, came back, locked the apartment and ran down the hall just in time to catch them elevator. Więc y, w bardzo szybki sposób pobiegłem, otworzyłem drzwi, wziąłem jumpas, zamknąłem drzwi i zbiegłem, żeby jeszcze ich złapać na tym Then I gave the Prabhupada, of course, observed what happened. Oczywiście, ślad Prabhupada zauważył. I gave the key back to Purushottam. Oddałem klucz Purushottamie. And we all stepped into the elevator. Więc razem wyszliśmy. Then Prabhupada spoke uh, in a voice just like he would speak to like about a four-year-old child mm. who was a little retarded. I ślad Prabhupada y, y, powiedział takim głosem, jakby mówił do czteroletniego e, dziecka, ktoré uh, Retarded. Slow, mentally. A ktoré akorát je taký uh, no, space out. Mentally deficient. Yeah, v takým space out. And he said, uh, so you have locked the door. <laughs> And everybody laughed. everybody else laughed, right? I i said, yes, right. These are examples of Srila Prabhupada making it very clear this forgetfulness, this business of forgetfulness. Hmm. Więc Labrapad naciskał na, znaczy yy, mm. dawał jasno do zrozumienia tą, mm. sprawę przebaczenia. I can tell one very nice pastime about Prabhupada and forgetfulness. A ja mam taką wspaniałą historię o jak, jak Prabhupada przebaczał. John Lennon's. I właśnie w tym, y, w posiadłości Johna Lennona. So Gurudas told this at the reunion because I heard tapes of this, but mm. actually the pastime happened with me. Więc Kurudas opowiadał to na ostatnim reunion, e, takim spotkaniu po latach, ale to zdarzyło się mnie. And uh, it was coming back from a morning walk at John Lennon's. I to było w czasie powrotu z porannego spaceru. And I described what Srila Prabhupada wore on these morning walks. I opisywałam już, co Śla, jak Śla Prabhupada był ubrany. He had saffron underneath. E, miał pod spodem szafranowe rzeczy. But then long black boots. A długie czarne są but, boots. Boot, um, to cover the feet and legs. Shoes? No, big, no. big shoes, tall shoes. A to są takie bardzo wysokie buty czarne. Buta, buta. And then <laughs> um, a long black coat. E, długi czarny płaszcz. And then a black hat with black ear flaps. Czarną, dużą rosyjską czapkę, uszatkę. Ale rękawiczki by, były czarno-białe. So when he came in, taking off the hat, taking off the coat, taking off the boot. E, więc kiedy wrócił, e, zdjął wszystkie te rzeczy z siebie. Then he started up the stairs. I zaczął wchodzić po schodach. And about four steps up, I po czterech stopniach he, he turned around and put his hands up. I od, odwrócił, odwrócił się i podniósł swoje ręce. And there were the gloves. I tam były rękawiczki. And he said, one of the four defects. One he the, forgot to take off his gloves. One Aha. of the four defects. Je, y, jeden na cztery, to jest jeden z czterech, jeden z defektów. czterech defektów. And I said, no, Srila Prabhupada, you never forget, you're perfect. A Mataś powiedziała, nie, Śla Prabhupada, ty nigdy nie zapominasz, jesteś doskonały. He said, no, I've forgotten to take off my gloves no niestety, zapomniałem e, zdjąć moich rękawiczek. So he took them off and I gave them to me and then he walked up the stairs. I, I zdjął je, dał je mi i a, poszedł po schodach. Jeden z czterech wad. So this was a very sweet pastime simply because Srila Prabhupada had none, but for this way he was again almost childlike. Hmm. A więc... Y, Almost childlike. This is I w tym przypadku zachowywał się zupełnie jak dziecko. You feel like his mother then, or? No. Czy czuła się tak I was just relishing. Nie, smakowałam. Just relishing. Hmm. There were some nice questions about Srila Prabhupada that, mm, that you, you, uh, you would like to know more about. There's so many ways we can appreciate Srila Prabhupada. E, więc czekam na jakieś wspaniałe pytania, aby mówić, dlatego że na wiele sposobów możemy e, doceniać dla Prabhupada. Of course, the reason we're sitting here is because of his preaching. Oczywiście siedzimy tutaj ze względu na jego nauczanie. And his scholarship. I uczoność. There are so many ways to appreciate his greatness. Na wiele sposobów możemy docenić jego wielkość. But his personal character, it was also on the highest caliber ale jego osobisty charakter był najwyższego kalibru. And his interactions with his devotees I, i jego relacje z wielbicielami make him even more glorious. I, mm, uczyni, czyniły go mm, jeszcze bardziej wspaniałym. How he taught us. A, jak uczył nas. if you have any questions on anything like that, I'd be glad to answer. E, będę mogła odpowiedzieć, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. You have To jest pytanie. E, na samym początku zwróciłem że uwagę był taki bardzo niezwykle, znaczy taki bardzo szczególny sposób bliski dla swoich uczniów. W pewnym sensie, że pozwala mi tak zbliżyć się do siebie. Ale w pewnym momencie <clears throat> zaczął przychodzić coraz więcej osób. I potem już słyszymy, że szlak nie był taki, że bardzo trudno było się do siebie zbliżyć. I tak właśnie tak nie wiem, czy jak potem było They're no presumption. So, uh, on the beginning, Srila Prabhupada was uh, very familiar to disciples. You know, he led them to be very close to him. But you know, later then uh, more dis- the people came. So uh, this uh, relationship was more, you know, on distance. Mm-hmm. So. Uh, how uh, how um, effect with that? How did I deal with it? Yes, how other oh, later, later on. That's a good question. Um, I first understood this point in 1971 in Allahabad, India. Więc pierwszy raz zrozumiałam tą rzecz w Allahabad w Indiach w 71. Because in, in the early days, Srila Prabhupada more or less, anyone who wanted his association sincerely could have it. Więc we wczesnych dniach, bardziej lub mniej, ktokolwiek w szczery sposób chciał mieć towarzystwo Śla, Szla mógł je mieć. So I was one of those hungry souls. Ja byłam jedną z tych głodnych dusz. I wanted it very much. Bardzo chciałam. So I As Chivakram Maharaj Noah's used a little close to Prabhupada. Jak, Ślapra, jak Tivika Maharaj mówił, byłam bardzo blisko Ślaprapady. And sometimes, uh, perhaps I shouldn't have been there. Czasami nie powinnam nawet tam być. But I was very attached to this service. Ale byłam bardzo przywiązana do swojej służby. So in in the period really from 67 till 1970 i used to write everything down, Prabhupada said. Więc w okresie 66-70 ja um, zapisywałam wszystko, co Śla Prabhupada powiedział. And I very often sat next to him and recorded him. I bardzo często nagrywałam go. I many tape recordings of Srila Prabhupada. Miałam bardzo wiele nagrań Śla Prabhupada. And then I was sometimes engaged in his service, personal service. czasami byłam zaangażowana w osobistą służbę. As a cook. Jako e, kucharz. So in 1971, his party of, we had a <clears throat> traveling Sankirtan party that traveled with Prabhupada. Więc w 71 mieliśmy takiej podróżują, taką podróżującą grupę sankirtanową. It's under 20 members. 20 osób. And then there was one group of almost all sannyasis and brahmacharis from Calcutta. I była taka grupa mm, prawie samych Brahmacharinów i Sanyasinów z Kalkuty. So the first time I ever met uh, Achyutananda as a Swami was at this Allahabad Kumbh Mela festival. I pierwszy raz, kiedy spotkałam Achyutanandę jako Maharaja, e, to było właśnie w Allahabad na tym festiwalu Kumbh Mela. He was one of Prabhupada's first disciples from New York. On był jednym z pierwszych e, uczniów śla Prabhupada z Nowego Jorku. But Srila Prabhupada had allowed him to stay in India and he had been living with the Gaudiya Math. Ale Śla Prabhupada pozwolił mu zostać w Indiach, e, by mógł żyć w Gaudiya Math. He was one of the first ones to get the kind of training that the Gaudiya Math gives their brahmacharis. I on był jednym z pierwszych, który przyjął <clears throat> trening, jaki Gaudiya, Gaudiya Math otrzymywali brahmacharini. So the Gaudiya Math has a certain etiquette with regards to women uh, Vaishnavis. Więc w Gaudiya Math jest bardzo specjalna etykieta um, obcowania z kobietami. And that standard was not as liberal as Srila Prabhupada's. I ten standard nie był tak liberalny jak u Prabhupada. So as I was sitting by Srila Prabhupada recording, kiedy siedziałam obok Śrīla Prabhupada i nagrywałam, uh, Achyutananda called me to the side. A Achyutananda zawołał mnie na stronę. And he said, Jamuna, have you noticed any other women that are sitting next to Srila Prabhupada? I on powie, zapytał Jamuna, czy znasz jakiekolwiek inne kobiety, które siadały, siadały o, tuż obok Prabhupada? And before I could answer, he said, no, you don't. I zanim mogłam coś odpowiedzieć, powiedział, nie, nie znasz. Now, do you see where they're sitting? A, czy zauważyłaś, gdzie one siedzą? So you can join them. Możesz się dołączyć do nich. I said, all right, Maharaj. Oczywiście, Maharaj. Now I have to say, at this time, all of us in the traveling Sankirtan party. W tym czasie wszyscy z nas w tej grupie Sankirtanowej. We were listening to Srila Prabhupada, uh, Srila Prabhupada's Srimad Bhagavatam class uh, with rapt attention. E, słuchaliśmy w takim, z takim wielkim a, na, n, mm, e, taką wielką uwagą słuchaliśmy wykładu Ślamrawada mm. Szymad Bhagavatam. It was like going to a film that has one part this week and one part this week. Sometimes in the West they call them soap mm. opera films. Serial. Serial films. Yeah. To był tak jak serial. E, te wykłady ze Śrimad Bhagavatam to był jak serial. And you wait every day to see what will happen in the plot. I codziennie a, czekało się, co się stanie dalej because the subject matter was the sixth canto of the story of Ajamil. I tematem był y, historia Ajamili z szóstego kanto. And it was the first time that we had ever heard Srila Prabhupada lecture on this Ajamil. I to był pierwszy raz, kiedy e, słuchaliśmy, jak Śla Prabhupada mówił o tej historii. And this had been going on for two months. I to um, było przez, ciągnęło się przez dwa miesiące. So, so exciting for us. What will the Vishnu do to do? Więc było to dla nas bardzo ekscytujące, co zrobią Vishnuduci. And what will the Yamadutas do? Co zrobią Yamaduci. And it was such an exciting pastime that we were all very eager to hear this. I to była tak ekscytująca rozrywka, że byliśmy bardzo spragnieni, aby słuchać. So uh, the next day Następnego dnia I was out hanging my laundry on a tent. We lived in tents. Mieszkaliśmy w namiotach i rozwiesiłam moje ubrania, e, mokre ubrania, tuż na namiocie. At that time there were 7 million sadhus living in tents. I w tym okresie w e, namiotach mieszkało 7 milion 7 7 milion? 7 milion. 7 milionów a świętych osób mieszkało w namiotach. And this is this happens uh, for a very special time called Kumbh Mela for 100 Very, very big. Więc to była największa kumpamela, uh, która się odbyła. And this was actually what's called Mag Mela. It's Czasem, e, tak czy inaczej rozwiesiłam e, swoje ubrania, Śkaprapat widział to. So you said, Yamuna, please come here. Powiedział Yamuna, chodź tutaj. So before I got up from obeisances, zanim złożyłam moje pokłony, he looked up at me and he said, You don't want to hear anymore? I, i zanim, zanim skończył, on spojrzał na mnie i powiedział, czy nie chcesz już słuchać więcej? Because I wasn't sitting next to his feet. Dlatego, że nie siedziałam tuż obok jego stóp. And I almost burst out in tears. I, i I almost began to cry. I byłam bliska płaczu. And with so much feeling I said. I z dużymi emocjami powiedziałem. I want to hear more than anything. Ja chcę słuchać e, bardziej niż cokolwiek innego. But Achyutananda Maharaj has asked me not to sit in the front. Ale Achyutananda Maharaj poprosił mnie, abym nie siedziała tuż przy tobie. So I'm sitting in the back. Więc siedzę z tyłu. No, actually, I think it was not back. We had sides. The women sat on one side, the men sat on the other. W rzeczywistości to było a, e, nie z tyłu, ale na stronie, dlatego że kobiety siedziały po jednej stronie, mężczyźni po drugiej. So he was a little silent for a, a while. Więc Prabhupada był e, uczył ciszę przez chwilę. He said, yes, that is the etiquette. On powiedział tak, to jest etykieta. So at that moment in time I knew that one day I will not have Prabhupada's association. Więc w tym momencie zrozumiałam, że już nie będę miała towarzystwa Śla Prabhupada. One day he will leave the planet. One day he will die. Dniu, e, pewnego dnia opuści planetę. So I must begin preparing from now. Muszę e, rozpocząć przygotowania teraz to live with more separation from Srila Prabhupada. Aby umieć żyć e, w nastroju rozłąki ze Srila Prabhupadem. And Achyutananda has been the catalyst. He has been the person that helped me see this. I Achyutananda był tą osobą, która pomogła mi to zobaczyć. So I asked Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, how much time did you actually spend with your spiritual master? I wtedy zapytałam Srila Prabhupada, tak naprawdę ile czasu spędziłeś ze swoim mistrzem duchowym? And he said not very much time, but it was very intimate. I powiedział, to nie, y, nie było zbyt wiele czasu, ale było to bardzo intymne relacje. He said five or six times. Pięć lub sześć razy. But I used to sit on a seat equal with him. Ale zwykle, zwykłem e, siedzieć e, tuż obok niego. I was a little bold, he said. E, no. Bold. He sat on the same level as Aha, ja byłem trochę o, y, e, obraźliwy, dlatego że siedziałem dokładnie na tej samej wysokości, co mój mistrz duchowy. And then he said this story. I wtedy opowiedział taką historię. He said those that think that associating with a spiritual master um, ci, którzy myślą, że towarzystwo mistrza duchowego is by physical presence only E, że to towarzystwo jest tylko przez fizyczną obecność. They are likened to the mosquitoes sitting on the lap of the king. Oni porównani są do uh, komarów, którzy, się, którzy siedzą na kolanach króla. And what is the business, business of the mosquito? Jaki jest biznes moskitów? The mosquito is to suck blood from the king. Więc e, takie moskity e, są chrzczą e, krew króla. mosquito bites and pulls. He said, so some of my god brothers Niektórzy z moich braci duchowych who thought the only association with Srila Bhakti Siddhanta oni mieli e, towarzystwo Śla Bhaktisiddhanty uh, e, by personal association, so Oso- much personal association, było bardzo wiele było bardzo wiele osobistego towarzystwa They are no better than mosquitoes on the lap of the king. Oni nie są lepsi niż e, właśnie te komary na kolanach króla. So from that story I could see that separation from Srila Prabhupada was not bad. I zro wtedy zrozumiałam, że e, separacja ze Śla Prabhupadem nie jest zła. That I had to begin to understand what it meant. E, Wtedy zaczęłam rozumieć o co, o co tu chodzi. And so it was not difficult actually to prepare. I nie było to już takie trudne, aby przygotować się. Now all of us have to live with Srila Prabhupada in separation. Teraz wszyscy musimy żyć ze Śla Prabhupadem w separacji. And each one of us as disciples i każdy z uczniów we are still finding out how to live with him in separation. E, każdy z nas e, w jakiś sposób szuka czy mm, tak zastanawia się jak żyć w separacji z nim. Association. Well, at least the process that I use is to remember Srila Prabhupada. And you cannot remember unless you do two things. ja mam taki proces, jak pamiętać e, ślapa opada i nie możesz tego zrobić, dopóki nie ma dwóch rzeczy. You hear and chant his glories. A dopóki nie słuchasz i intonujesz Jego chwał. Then you can remember. Wtedy możesz e, pamiętać. That is my simple formula. To jest moja prosta formuła. Do you have a better answer for that, Maharaj? <clears throat> in one sense that we're, we're always alone. Mm-hmm. No, w pewnym sensie jesteśmy zawsze sami. We come into the world alone and we go out of the world alone. Przychodzimy sami do tego świata, opuszczamy go sami. So, Lord Chaitanya taught us this service and separation is actually the highest thing. Pan Chaitanya uczył nas, że służba w separacji jest czymś najwyższym. But still, it's nice to have personal association. No, ale tak czy inaczej dobrze mieć osobiste towarzystwo. But just like to be in Trivakram Maharaj's association, I, I see his face, I remember Prabhupada. Ale będąc w towarzystwie Trika Maharaja, widząc jego twarz, ja pamiętam ślad Prabhupada. He is so dedicated servant because he is preaching so nicely Srila Prabhupada's, um, what he learned from Srila Prabhupada. Dlatego, że Maharaj e, naucza w taki wspaniały sposób to, co nauczył się od Śla Prabhupada. And so he's sharing Srila Prabhupada, so you are also getting to know him through his association. Więc my możemy poznać Śla Prabhupada poprzez towarzystwo Trikra Maharaja. So that's the power of devotee association. To jest potęga towarzystwa wielbicieli. It's the most cherished thing. The most treasured thing. A, to, jest, to jest największy skarb. And for all of us as God brothers and God sisters, he's my God brother. I dla nas, um, wszystkich moich braci i sióstr, jest mój brat duchowy. And I'm his God sister. Ja jestem jego siostrą. And we share the same father. I mamy wspólnego ojca. And it's so inspiring to watch him do his service for Srila Prabhupada. Więc dla mnie jest to bardzo inspirujące, patrząc na jego służbę oddania dla Srila Prabhupada. So you also will be like this with your gurus. Więc wy możecie mm, mieć taką samą relację ze swoim guru. The more you follow his example and try to worship his teachings, im bardziej podążacie za jego um, przykładem i słuchacie jego nauk, and put him in the center of your lives, i a, cz, czcicie go i um, ustawiacie w centrum swojego życia, the closer you become. tym bardziej um, bliżej będziecie swojego misza duchowego. That's true. In some ways, I feel much closer now to Prabhupada than I did uh, even. We're more mature. It's yeah. the passing of time, the process. Czasami y, czuję się bardziej bli, bliz, blisko śla Prabhupada w tej chwili mm. niż kiedy miałem jego osobiste towarzystwo. To jest y, taka dojrzałość przychodząca z wiekiem. Does that answer your question? <clears throat> Because, like you're saying, when even if we're associating, we can be just like the mosquito. But if our consciousness becomes purer, mm-hmm. then it's on a spiritual platform. Yeah. It's just you can't take it all. Because in Srila Prabhupada's example, <clears throat> there were many sannyasis that had much more physical association with Srila Prabhupada. Było bardzo wiele którzy mieli bardzo dużo towarzystwa ze But who was it who brought the Chaitanya tree to the Western world? Ale kto, uh, kto w rzeczy... Who brought Krishna consciousness to the Western world? So was Bhaktisiddhanta. uh, Bhaktisiddhanta's disciples. That was Srila Prabhupada. Więc y, y bardzo wiele y, braci duchowych Śla Prabhupada miało bliskie towarzystwo z Bhaktisiddhantą Saraswatim, ale kto w rzeczywistości przy, y, przyniósł świadomość Kryszny na zachód? So we see that, of course, the treasure is undeniable that of association. Oczywiście skarb leży w towarzystwie. But then how do we share the knowledge from the spiritual master? Ale w jaki sposób y, odbieramy wiedzę od mistrza duchowego? That is the outstanding disciple. Hmm. The outstanding disciple spreads the glories of the spiritual master by living his example. E, więc y, ci, którzy mm, są w oddaleniu od mistrza duchowego, oni są blisko niego poprzez głoszenie jego nauk. Do you ever have dreams of Srila Prabhupada? Czy miałeś jakieś sny o Srila Prabhupadzie? Not very, not very much. I've only had two and I told them both to Prabhupada. Miałam dwa sny tylko i o, o oba sny powiedziałem Srila Prabhupadzie. Those kind of dreams that aren't dreams, they're real presence. They're like a real presence of takie, takie sny, kiedy Śla Prabhupada pojawił się. Do you have dreams of Srila But this was when Prabhupada was there? Yeah. Tell us. Oh. <laughs> there was one dream I had of Srila Prabhupada. Miałem taki jeden sen o Śla Prabhupadzie. That was also in 1969. A to był 69. Hmm. And it was not like an ordinary dream. To nie był zwykły sen. It was um, Like he was present. like a presence. To było tak jak rzeczywistość. But it didn't take place in Kali Yuga. Ale to, to nie ma miejsca w Kali Judze. It took place in Treta Yuga. A, to nie miało miejsca w Kali Judze, to zdarzyło się w Treta Judze. And I don't know if I was male or female body. Ja nie pamiętam, czy byłam w męskim czy żeńskim ciele. But it was my somehow my spirit soul was there. Ale tak czy inaczej moja dusza tam była i ja tam byłam. And I lived in um, a round thatched hut. Oh, it was a round, this round-shaped hut. It's like the Bajan Kutir. Aha, to w takiej, ja żyłam, ja żyłam w takiej małej chatce. And it was on long stilts. It was on sticks. It was on poles. A, i ta chatka znajdowała się na takich długich e, patykach. Raised above the forest floor. I to było ponad poszyciem leśnym. <laughs> And this forest was so very beautiful. I ten las był bardzo piękny. It was um, Have you ever seen bonsai tree? Czy no. widzieliście kiedyś drzewka bonsai? It's a very delicate, very powerful looking tree. Jest to bardzo potężnie wyglądające, ale jednocześnie bardzo delikatne małe drzewko. Well, I lived in something like a giant bonsai forest. A mieszkałam w czymś takim właśnie jak dżungla z takich drzewek bonsai. All the trees were as if sculptured. A te drzewa były tak rzeźbione. and the stream that ran by the kutir, it was like a ribbon of silk. I woda, która przepływała obok tego, tej chatki, była jak e, e, takie migoczące srebro. And it was practically a self-illuminating forest. It was a very beautiful forest. I to był tak piękny, e, świecący las. So I was engaged in bhajan in this kutir. ja e, byłam zaangażowana w bhajan w, tym, e, w tej chatce. And Srila Prabhupada came to visit this kutir. I Srila Prabhupada przybył, aby odwiedzić tą chatkę. And he was traveling in a vehicle that was made of sound. I on podróżował e, w, w pojeździe, który był zrobiony z dźwięku. And uh, he came inside the kutir and he sat down on his vyasa i tak wjechał do tej chatki i mm, usiadł na wiasasanie. And uh, we chanted Samsara responsively. He led Samsara and I followed him, singing Samsara prayers. I, i, i on intonował Samsarę, a ja podążałem. It was a strange dream. To był bardzo dziwny sen. Then while the kirtan was going on, kiedy kirtan e, od, miał, odbywał się. The three modes tried to disturb the kirtan. Trzy, trzy siły natury próbowały zakłócić kirtan. And the uh, representations of passion, goodness and ignorance they entered the kutir. I wtedy reprezent osoby reprezentujące dobroć, pasję i ignorancję chciały wejść do środka chatki. The mode of ignorance came through the floor. E, ignorancja przyszła na podłogę. The mode of passion came through the walls. A, I pasja na ściany. And the mode of goodness came through the ceiling. Ah. A, I dobroć na sufit. But because I was listening to Srila Prabhupada, ale ponieważ słuchałam Śla Prabhupada, I saw them, but they couldn't disturb my mind. A, widziałam je, ale one nie mogły zakłócić mojego umysłu. And they went away in frustration. I odeszły we frustracji. And um, then Srila Prabhupada left in his vehicle of sound. I wtedy Śla y, odleciał na swoim pojeździe z dźwięku. And that was the end of my dream. I to był koniec mojego snu. And at the end of it, Srila Prabhupada said, Thank you for dreaming like that. Thank you very much. I na końcu, gdy odchodził, Śla powiedział, dziękuję za twoje sny. That was in the dream or when you told him No, about when I told him about it. Uh-huh. I kiedy um, właśnie podziękował And it was so real. On był hmm. tak, Very real and to był naprawdę, When you woke up, you was like wide awake and Oh, I, I was just in a sweat. I was just byłam um, cała and I, I just couldn't. I woke up and I remembered the dream in detail. Ja obudzi, się i pamiętałam w detalach cały sen. That's I remember really dreaming about Prabhupada, that I told him about it, and he heard it, and he, he was, we were in another place in another time. więc obudziłam się hmm. i już byłam w innej rzeczywistości, w innym wymiarze, Eternally, you know, I must have made many offenses for many lifetimes to be here now. But once again he picked me up. Więc na pewno w poprzednich wcieleniach wiele a omraz grzechów, że znowu urodziłam się. So that was the one dream. You said there was two. Well, the other dream was about Sankirtan, and that was in 1967. A więc e, drugi sen on miał, e, odnosił się do Sankirtanu. E, to było w 67. And uh, I told him that dream I told you on Tuesday and Thursday evenings we had visiting hours with Srila Prabhupada. So I told him about that dream in one of those visiting hours. Więc razem opowiedziałam o tym śnie. This is about this time of the night. To było już mm, w nocy. And just like we're sitting together, we used to sit with Srila Prabhupada and he would ask if there are any questions or if we had anything to say to him. Więc tak jak teraz siedzimy razem, ślapraopad, e, siedzieliśmy wokół ślapraopada, ślapraopad zwykł pytać, czy macie jakieś pytania, czy coś do powiedzenia. So I ventured to tell him about this dream. Więc ja chciałam opowiedzieć ślapraopadzie o tym śnie. And I dreamt that um, we were on a gigantic Sankirtan party with Srila Prabhupada. Więc śniłam, że byliśmy w gigantycznym, e, w gigantycznej grupie sankirtanowej ze Ślapraopadem. And it was like the kirtan we had yesterday or today. Here we're having in Poland. They're just a wonderful kirtan I you take a bath in the holy name. To był taki cudowny kirtan, jak właśnie mam tutaj w Polsce, w Polsce doświadczam, czy wczoraj z Indrajuną Maharajem, czy dzisiaj z Trikram Maharajem. And at the end of the kirtan, I pod koniec tego kirtanu, When Srila Prabhupada used to vibrate Jai, <clears throat> Vishnu Balbrahman, Subharabraj like that. Kiedy Śla Prabhupada y, intonował modlitwę. Not only our Sankirtan party paid obeisances. Nie tylko nasza grupa Sankirtanowa złożyła pokłony. but practically the whole planet, all the people on the planet Earth, they paid their obeisances to Ale Srila wszyscy Prabhupada. I heard about this. And Srila Prabhupada said, All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. And the whole world was roaring, <laughs> you know, Kijai. I told him that dream. Again, he said thank He liked it. He said thank you. Oh, twice he said thank you for the dream. And hmm. maybe tonight you'll have a dream. By <laughs> your association. So unlikely. <clears throat> And tomorrow you can tell us. <laughs> Oh, i I'll have to sit up all night. Hmm. Any other questions? I szedłem jeszcze had wiem, że ślepiopad bardzo dużo podróżował, krążył kilkanaście razy kulę ziemską, ale w, w czasie tej podróży zawsze miał taki ścisły mm, program, jeżeli chodzi o spożywanie prasadam. Czy mogłaby nam Natasza coś powiedzieć na ten temat, jak to było możliwe, że ślepiopad był w stanie się, powiedzmy, przenosząc ze strefy czasowej do strefy czasowej, jeść o tej samej porze, powiedzmy, to Uh, so Prabhupada in this pre- period, uh, uh, 70 years, uh, he traveled mm-hmm. so many times mm-hmm. around the world. Mm-hmm. And uh, but we know that uh, he had very strict program about taking prasad. Mm-hmm. So how was it possible that you know he changed the time zone mm-hmm. many times and you know very mm-hmm. often in the same time he took prasad? It's almost inconceivable how how Srila Prabhupada did that traveling because I don't he, shot, he was writing. And I, I find I, I can't function if I go from India, America to India for, for three, four days a week. I'm, my airs are off. Hmm. Więc dla mnie to jest bardzo e, zdumiewające, jak Szlaprapad mógł podróżować tak wiele wokół, świata, wokół świata. I kiedy ja podróżuję z Ameryki do Indii, to kilka dni w tygodniu po prostu mam wyjęte z życiorysu. It's almost inconceivable. Jest nie do pojęcia. But at least in terms of principle, he said that for Rajbog, for lunch. Ale jeżeli chodzi o zasady, to that he couldn't digest if he ate after 1 p.m. On nie mógł trawić, jeżeli jadł po godzinie pierwszej. So somehow, however quickly he made that readjustment, he would ask to go on the schedule of the time the country he was in. Więc y, zawsze, gdzie udawał się, ustalał swój e, czas według czasu lokalnego. But somehow we, I don't think we ever took it into consideration usually when Srila Prabhupada arrived, immediately there was the devotees wanted his attention. E, więc y, mm, czasami nie braliśmy tego pod uwagę, jego y, prywatnego czasu, ale kiedy ja zaraz tylko jak Ślaprapat przylatywał, chcieli, chcieliśmy zwrócić jego uwagę na nas. And to preach by example, he was always present for the programs, the Krishna conscious programs. I aby uczyć przykładem, on był zawsze obecny na całym programie. For the RT or the lecture. E, arati i mhm. wykład. And sometimes he would, if on some occasions he would ask for his senior men to give class if if he didn't feel he didn't want to do it. I czasami prosił swoich starszych uczniów, aby dawali wykład. Did he ask you to speak? He knew how much I hated to speak. Ślapropat wiedział, jak ja bardzo nienawidziłam mówić. It was sheer torture and it is today. It was very difficult then, it is very difficult now. A więc to było bardzo trudne wtedy, bardzo trudne teraz. But he would ask me to lead kirtan instead. Hmm. Ale za to mm, pytał, prosił mnie, aby prowadzić kirtan. And sometimes even that was very difficult. I czasami nawet to było bardzo trudne. But um, He did that on some regular basis. Ale mm, robił to bardzo często. I think if he didn't shove me in front, I'd never do it. E, jeżeli on nie, mm, nie wyciągnąłby mnie na przód, to ja bym tego nie zrobiła. He liked your singing. Ślapropat lubił twój, twój śpiew. Once he told me that. Kiedyś powiedział to Maharajowi. Yo! He liked everyone. Prabhupada lubił wszystkich. He saw the good in all of us. Widział, we wszystkich widział dobre cechy. And he was fanning the sparks. Um, <clears throat> fanning the sparks in, to make a fire. A więc y, rozniecał iskry, aby mm, <clears throat> zniecić płomień. Okay, we better let Mother Yamuna go so that she can. Thank you, Jivaka Maharaj. Maybe how's she going to get back? Yeah, we will let Ange go. So okay. Don't mind. Prabhat Kita ki. Jivaka Maharaj ki. Well, it was encouraging to remember his uh, his uh, austerity raz byliśmy w Hongkongu i to był tam jeden taki słaby bakta i jeśli Prabhupada inspirował go, aby pamiętać jego wysiłki. devotee had been in Mayapur in the early 74, I think, when it was a big flood. It was only Bhajan Kutir and they were living in the rafters and the snakes were coming and so Prabhupada was encouraging him to re remember that and tell us about his austerity. W 74 on był właśnie w Majapur, była tam olbrzymia powódź. <laughs> Znajdowali się na jakichś tra tratwach, wokoło wszędzie pływały węże. I ślad Prabhupada inspirował go, aby on wspominał tamte chwile. There were just a few devotees there, and then, and then Prabhupada asked me, what was your most difficult time of Krishna consciousness? W ten sposób Śrila Prabhupada inspirował go, a zapytał się mnie, a jaki był twój najtrudniejszy moment w świadomości Krishna? And I was telling something about, we were in Japan, it was very cold, there was a, we had a big house, but there was no heat, and we had to stand next to the heater, but then your back would get cold. <laughs> I wtedy opowiadałem, jak ja byłem w Japonii, mieliśmy duży dom, ale niestety e, było w nim zimno, nie było czym grzać i staliśmy blisko pieca, więc staliśmy blisko pieca, to z przodu było ciepło, ale z tyłu było zimno, trzeba było się odwracać. So the roadies were laughing. Bartowie się śmiali, kiedy to słyszeli. Then I thought, well, I'll ask Robert what his Wtedy po, jakimś, po jakiejś chwili zapytałem się Ślapropada, a jakie są twoje wspomnienia? So, Ślapropada, what was your most difficult time fishing? Ślapropada, jaki był twój najtrudniejszy czas w świadomości Kryszna? Suddenly his whole mood changed. I nagle cały jego cała ta, jego nastrój zmienił się. And his, uh, his face became very, very grave. Jego twarz stała się bardzo poważna. And the whole atmosphere in the room, in the room changed. I cała atmosfera w pokoju się zmieniła. And he said, Don't ask me that. I powiedział, nie pytaj mnie o to. I I pomyślałem, o jakie szczęście, mój Boże, że on tego nie powiedział, prawdopodobnie zabiłby mnie samym tym mówieniem, gdybym to słuchał. So we think, oh, Prabhupada very natural, everything happened automatically. Więc myślimy, no tak, dla ślada Prabhupada wszystko działo się w taki automatyczny sposób. But we should know that uh, he had to go through so. You can say, <clears throat> austerity to come to the point of being Ale powinniśmy wiedzieć, że on przeszedł przez tak wiele trudności, zanim doszedł do tego punktu czystego bakty. A więc nie powinniśmy myśleć, że jeżeli jesteśmy teraz bhaktami, to już nie będzie więcej problemów. Just like the Pandavas, they were intimate devotees of Krishna, but tak, still they had to see so many times. Tak jak Pandavowie, byli bliskimi bhaktami, przyjacielami, przyjaciółmi Krishna, ale ciągle mieli tak wiele różnych trudności na swojej drodze. Their wife was insulted, their uh, kingdom was taken, cheated from them, they were Uh, ich żona była znieważona, byli skazani na banicję, na wiele lat do lasu i tak dalej, i tak dalej. Uh, so we should expect that there'll also be many, you can say, tests or difficulties that we're going to have to face uh, before we Uh, a więc możemy być pewni, że będzie tak wiele jeszcze testów, takich trudnych sytuacji, zanim dojdziemy do tej platformy czystego bhakty. Because this Maya, she's going to, uh, uh, before she lets us loose, before she congratulates us, uh, she wants to be sure that we're actually qualified to enter into the spiritual world. Dlatego, że mieli uh, impurities. Jakkolwiek byliśmy pełni tak wielu nieczystości, niedoskonałości. But sitting at his lotus feet and he would ask us, so everything is okay. Ale siedząc u jego lotosowych stóp, kiedy on się pytał nas, czy wszystko w porządku. And although we were full of lust and greed and everything, but just by looking at him, then we felt, yeah, everything is okay. <laughs> Jakkolwiek byliśmy pełni pożądania, chciwości i złości, to patrząc na niego, wszystko wydawało się być w porządku. And actually it was okay. I w rzeczywistości było w porządku. By his mercy, we could uh, forget about our lower nature and just engage in, uh, in his service, Krishna's service. Dzięki jego łasce mogliśmy zapomnieć o tej naszej niższej, upadłej naturze i zaangażować się w służbę dla Krishna. Therefore, the secret of success is to take the mission of the spiritual master as one's life and soul. Dlatego sekretem sukcesu jest przyjąć e, polecenie mistrza duchowego jako całym sercem, całą duszą. Uh, we can hardly imagine how uh, you can say potent is this service to the devotee of the Lord. Z trudem możemy sobie wyobrazić, e, jak, e, jak potężne, jak potężne są właśnie możliwości i efekty takiej czystej służby dla czystego bhakty Pana. I jest taka jedna rozrywka w Chaitanya Bhagavat, która opisuje tego tą How the uh, <clears throat> uh, <clears throat> Shivas Thakur, he was Uh, in Navadvip and uh, in a very advanced, you can say, ecstatic mood. Shiva Thakur znajdował się wtedy w Navadvipie w takim bardzo zaawansowanym, ekstatycznym stanie. And he heard one uh, class was being given by Devananda Pandit on the Shrimad Bhagavatam. I słyszał wykład Devananda Pandita o Shrimad Bhagavatam. And he had his students were there. I tam byli jego uczniowie, studenci. So he came into that class and uh, and during the the uh, the recitation of the verse, he, he lost external consciousness and, and began to exhibit uh, symptoms of ecstasy. On poszedł na ten wykład i słysząc recytowany wers, werset stracił zewnętrzną świadomość i wpadł w taki trans, w ekstazę. Uh, and uh, the students thought that who is this person coming causing disturbance in our class? I ci uczniowie myśleli, co to za osoba przychodzi tutaj no, przeszkadza, wprowadza jakiś niepokój. Więc wynieśli go i posadzili go na ulicy. Then he came to his external consciousness and he realized. On doszedł do siebie i zobaczył co się stało. He stood up and dusted his clothes off. <laughs> Wstał, oczepał się. And went about his business. I wrócił do swojego zajęcia. And he didn't say anything to anyone about it. I nie powiedział nikomu nic. But Lord Chaitanya as the supersolar everyone understood what had transpired. Ale pan Chaitanya, który jest duszą najwyższą w sercu każdego, wiedział, co się stało. And uh, sometime later he was leading the Naga party in the uh, precincts of Navadvip. Jakiś czas później on prowadził e, san e, grupę Sankirtanu poprzez ulicę Navadvip. But then he said, don't go in this direction because the Devananda Pandit there, he's an offender to Vaishnavas. I... Who told that? Pan Chaitanya powiedział, nie idźcie w tą stronę, dlatego że tam jest... E, to miejsce, gdzie jest Devananda Pandit, on jest e, osobą, która popełnia obrazy. So he led the party in another direction. I poprowadził tą grupę Sankirtanów w inną stronę. Uh, because this Devananda Pandit hadn't checked his students, uh, hadn't recognized the exalted devotee, therefore he, he was guilty of this offense. Dlatego, że Devananda Pandit nie powstrzymał swoich uczniów, nie rozpoznał właśnie takiego zaawansowanego stanu e, tego bakty i pozwolił im na popełnienie obrazy, więc on też popełnił obrazy. Był też inny bhakta pana Chaitanya, który mieszkał w Navadvip. Vikeshwar Pandit. Nazywał się? Vikeshwar Pandit. So sometimes he was a very great dancer. Był wspaniałym tancerzem. Lord Chaitanya said if he had two wings like Vikeshwar Pandit, then he would fly. I pan Chaitanya powiedział, że gdyby miał takie dwa skrzydła jak Vakeshwara Pandit, to by fruwał. Uh, so this uh, Vikeshwar Pandit, uh, every night he would have arti, and just like we were singing and dancing, on he would he would dance. Więc co wieczór, tak jak my mamy, Vakeshwara Pandit miał wieczorne arati i tańczył. By the kirtan Mridangi, he would go on dancing. Tańczył razem właśnie z towarzystwem Mridangi. And his dancing was so ecstatic that A jego taniec był tak ekstatyczny, że tysiące ludzi przychodzili po prostu popatrzeć. And he would dance for hours and hours. on tańczył przez godziny, jedna za drugą. just pushing to come and see him. A ludzie przeciskali się przez to, żeby go zobaczyć. David Pandit was there, he had also heard he wanted to see Vakeshwara Pandit. E, Devananda Pandit również tam znalazł się jednego wieczoru, chciał zobaczyć jak Vakeshwara Pandit tańczy. He was a, a respectable member, a teacher and so on. So when the crowd was coming close, he was pushing, stay, stand back, stand back. Mhm. Więc kiedy on podchodził, to tam tłum się zaczął e, rozsuwać, ale on powiedział, niech on, niech on tańczy. so because he was rendering service to the devotee, therefore he was later on forgiven by Lord I ponieważ e, wykonał tego rodzaju służbę dania dla Bhakty, to później została mu przebaczona ta obraza, którą popełnił wcześniej przez Pana Chaitanya. Lord Chaitanya accepted him after he, uh, you can say, got the forgiveness of uh, Srivas. I pan Czytania zaakceptował go później, kiedy e, Devananda Pandit otrzymał e, przebaczenie od Srivasa Thakura. But there it mentioned that the service of the devotee is so valuable that even Vaishnava Parad uh, can be gradually, uh, you could say, eradicated by that service. Jest powiedziane, że służba dla bhaktów jest czymś tak potężnym, że nawet Wajśnawa aparata może zostać stopniowo zmazana przez pełnienie służb oddania dla Bhakti. a więc przez takie czy inne szczęście mieliśmy tą wspaniałą okazję, to wielkie szczęście spotkać taką wielką osobę Mahabhagavata. I jeżeli będziemy robili dla niego jakąś taką konkretną, namacalną służbę oddania, To z pewnością Pan Chaitanya dostrzeże nasze wysiłki. So Srila Prabhupada is not just dancing in one courtyard, but he's dancing all over the world with his society. Srila Prabhupada nie tańczy gdzieś w jednym miejscu, na jednym podwórku, ale tańczy na całym świecie poprzez swoje towarzystwo świadomości Kryszny. So we can all of us, you can say, uh, have that connection to, to through Srila Prabhupada, through his mission. A więc każdy z nas może mieć połączenie ze Srila Prabhupadem poprzez tą misję. And we do something tangible to, you can say, Uh, <clears throat> spread this mission or to help establish this mission, then certainly uh, Srila Prabhupada will be pleased. Jeżeli będziemy pomagać temu ruchowi, umacniać go, rozszerzać, to z pewnością Srila Prabhupada będzie bardzo zadowolony. Srila Prabhupada was very concerned that his society would flourish. Srila Prabhupada był bardzo zatroskany, bardzo pragnął, żeby to towarzystwo kwitło, rozrastało się. Especially he saw what, that his spiritual master's mission uh, stopped, uh, you know, the preaching stopped due to uh, fighting amongst the members. Śla Prabhupada widział, że jeżeli chodzi o jego mistrza duchowego, to tamto nauczanie zostało praktycznie zatrzymane poprzez to, że między jego uczniami były walki. So he especially impressed upon us in the last days that we should show our love by how we cooperate together. A więc w ostatnich dniach Śla Prabhupada wbijał nam do głowy co i róż, że nasza miłość do niego będzie pokazana przez to, w jaki sposób potrafimy razem współpracować, kooperować. i widzimy, że jakkolwiek było wiele różnych problemów, kiedy Srila Prabhupada odszedł. But those devotees who are taking up this order, ale ci baktowie, którzy przyjmują te polecenia, które zostały Srila współpracują w celu popychania tego ruchu do przodu, uh, uh, To w tej atmosferze Obecność dla Prabhupada może być doświadczona, odczuta. Uh, because this is his, you can say, last important instruction. Dlatego, że jest to ostatnia taka istotna instrukcja Just like Krishna gives the last instruction that he should uh, become my devotee and uh, give up everything, surrender to me. Tak jak Krishna daje ostatnią instrukcję, mówiąc porzuć wszelkie rodzaje religii, zostań moim baktą, porzuć wszystko. Or Sankaracharya gives his last instruction, Vajagovinda, Vajagovinda, Shankaracharya właśnie też daje ostatnią instrukcję. Similarly, Ramanujacharya, Madhvacharya, they all, their last instruction was considered very important. Mm, Ramanujacharya, Madhvacharya, oni wszyscy dawali ostatnie instrukcje i one były bardzo istotne. Uh, so this of course is a burden because cooperating is a not easy thing. Oczywiście jest to pewien ciężar, który musimy nieść, dlatego że współpracowanie nie jest czymś prostym. But from whatever position we are in, if we can do something to assist Srila Prabhupada's mission, Uh, Ale na jakiejkolwiek pozycji byśmy się nie znajdowali. Jeżeli zrobimy coś, aby asystować e, ślapropładzie, temu ruchowi, to ślapropat będzie zadowolony. So preaching mission is very easy to assist. The, the preachers always need e. some uh, facilities. Pomoc w tym ruchu jest czymś bardzo prostym. Pomaga, potrzebne są różnego rodzaju pomocy. Even if you can't personally uh, preach, then you can jeżeli nie możesz bezpośrednio nauczać, to możesz asystować tym osobom, które nauczają. And of course this philosophy is so simple that anyone can preach. A ta filozofia w sumie jest tak prosta, że każdy może nauczać. Just like Srila Prabhupada used to uh, very much appreciate our little Saraswati. Tak jak Śla Prabhupada, e, bardzo mu się podobała mała Saraswati. Although she was just a small girl. Była małą dziewczynką. She would say to, uh, she would go to people and say, do you know who the Supreme Personality of Godhead is? Ona szła do ludzi i się pytała, czy wiesz, kto jest najwyższą osobą Boga? No. A oni mówili, nie, nie wiem. Krishna is the Supreme. <laughs> Krishna. so Prabhupada very much appreciated that. A więc Śla Prabhupada bardzo to doceniał. A więc nie jest, ktoś nie musi być bardzo taki sofistyczny, uh, wyszukany. Uh, uh, Cokolwiek żeście usłyszeli, zrealizowali, możecie to powtórzyć i wtedy staniecie się w ten sposób medium. Just like that reminds me another pastime that uh, Przypomniałem sobie następną rozrywkę. <clears throat> <coughs> in that very place. <clears throat> we just opened a temple there. E, Śla Prabhupada, właśnie otworzyliśmy świątynię Bery. The temple was opened on the 14th. And Prabhupada left on the 28th or something. So within that two-week period, the Prabhupada was giving Bhagavad Gita class, sitting on the Vyasa Przez dwa tygodnie od otwarcia świątyni Śla Prabhupada był wykłady z Bhagavad Gita. And na Vyasa speaking the position of the spiritual master. I mówił o pozycji mistrza duchowego. And he's saying how he is the representative of God. I w jaki sposób mistrz duchowy jest reprezentantem Boga. And so it was a small room we were sitting about where Kashimitra is, Prabhupada was here. Był taki mały pokój, że tak jak tutaj siedział Ślapropat, żeśmy siedzieli tak jak So when Prabhupada was saying that, suddenly I got a, like a mystic, uh, you can say, insight that this person is not an ordinary person, he's actually representing God, he's sitting right in front of him. I nagle mieliśmy tego rodzaju takie zrozumienie, taki przebłysk, że ta osoba nie jest jakąś zwykłą osobą, tylko to jest reprezentant Boga. So the next day, uh, I was going to give massage. Następnego dnia miałem masować dla Prabhupada. So I said, "Shri Prabhupada, I very much like your, your Bhagavad Gita class last night. Powiedziałem, Srila Prabhupada, bardzo mi się podobał twój wykład z Bhagavad Gita poprzedniego wieczoru. I said, oh, which part did you like? <laughs> On powiedział, o, którą część najbardziej, najbardziej ci się podobała? I said, yes, Srila Prabhupada, the part where you said that yeah, uh, you were the uh, representative of Krishna. Ta część, w której powiedziałeś, że jesteś reprezentantem Boga. Krishna. He, he accepted that compliment. I Ślaprowa przyjął ten komplement. Sometimes we compliment him, he wouldn't accept. Czasami nie przyjmował komplementu. But this he accepted, yes. ale ten przyjął. Powiedział He, tak. he saw himself as a representative. Dlatego widział się, siebie jako reprezentanta Krishna. <clears throat> And then, as Srila was uh, very, you can say, want to do, he, he immediately turned that and he said, and you also can be a representative. I Ślapropat nagle odwrócił tą sytuację i powiedział, ty też możesz być reprezentantem Kryszny. He said, whenever you say Krishna said or Prabhupada said, Kiedykolwiek mówisz, Krishna powiedział albo Prabhupada powiedział, then you also represent. to również reprezentujesz. So not a very difficult thing. A więc nie jest to trudna rzecz. Just not to add or subtract anything. Po prostu nie dodawaj ani nie odejmuj nic. Just to give the philosophy as we've heard it. Przekazuj filozofię tak jak usłyszeliśmy ją. And then you also become representative. I wtedy będziesz reprezentantem. <clears throat> Any questions? Jakieś pytania? W tej ostatniej części wypowiedzi Maharsztu było coś takiego, że um, kiedy służymy um, wielkiemu bhakti, to nawet Wajsznowa aparatka mogą być stopniowo wymagana. Czy nie chodzi mi troszeczkę to dlatego że każdy z nas to wymaga. Są różne poziomy pełnienia obrazu. We should be very cautious not to commit offense to the devotees. Powinniśmy być bardzo uważni, aby nie popełniać obraz wobec baktów. Therefore we call each other Prabhu. Dlatego zwracamy się Prabhu do każdej osoby. And e, we, every morning we offer our obeisances to the devotees. I co rano składamy pokłony bhaktom. So this is not just a ritual. A więc nie jest to rytuał po prostu. should actually feel that the uh, devotees are very wonderful souls. They're coming here to Powinniśmy czuć właśnie w ten sposób, że Bhaktowie są takimi wspaniałymi duszami. Wszyscy przyszli tutaj uczyć się o Krishna, więc powinniśmy okazać im szacunek. Czy nie tak uczył nas Prabhupada? Można nam coś powiedzieć? It's so enlivening to hear the realizations of uh, to jest takie inspirujące słuchać Trivikrama Maharaja, jak mówi o Śla Prabhupadzie. Because it's we hear the words of the spiritual master or the Bhagavatam in a different way than materialists hear. We hear in a different way. It's called nivista. Dlatego, że my słuchamy tego Bhagavatam w trochę inny sposób niż materialiści. It means drinking the nectar jest to po prostu picie nektaru poprzez uszy. Kiedy słuchamy we właściwy sposób, to możemy działać we właściwy sposób. Bardzo łatwo jest y, usłyszeć coś jednym uchem i wypuścić drugim. ale jeżeli będziemy słuchać we właściwy sposób, to wtedy mamy siłę, aby działać we właściwy sposób. So when we see devotees of that are doing that, we feel very Więc kiedy widzimy, że uczniowie Srila Prabhupada faktycznie robią to, wcielają to w życie, to jesteśmy bardzo zainspirowani. It is a great fortune for all those that have that association. A więc jest to wielkie szczęście tych wszystkich, którzy mają takie towarzystwo. Tutaj powinni wszyscy być, właśnie tak, czuć się bardzo szczęśliwie, że mają towarzystwo Jiva Brahmahara. Baba